Our American way of life. Isn't it grand? Peace, freedom, and bacon and eggs. Seems perfect. But what if it's not? Friends, your future may not be as secure as you think. Where will you be when the atomic bombs fall? You can secure your family's future by reserving a spot in a state-of-the-art underground vault from Vault-Tec. That's right, Bob. Act now, and your family can wait out the horrors of nuclear devastation. And Doris, the vault will have all the amenities of your modern-day home, and it's attractive. And Sally, in the vault, you might meet that special someone just as you would on the surface. And in a few short years, you and your fellow vault dwellers will repopulate our great country. And Billy, you'll have lots of swell kids to play with. Reserve your family spot in a state-of-the-art underground vault today. Sign up now and prepare for the future. sometimes what a terrible burden it is to know some of the things that I know. And try to wake people up and impart this knowledge to them. And find out that they just have walls built in front of them. They want to be slaves. Now, I risk sounding like a conspiracy theorist, but it's no longer a theory. What I'm about to say is fact. The secret organizations of the world power elite are no longer secret. They have planned and are now leading us into a one world communist government. Eh, idag har vi den eh, 21 september och det har gått några dagar sedan eh, Patrik och jag var nere och besökte Simon i Rom. Men nu har vi samlats på varsitt håll istället. Så vi sitter um, ja, bara en för sig uh, och har det här samtalet. Så ja, vi får ge till känna Simon och Patrik. Hej hej! Hej hej! hej, hej. Ja. Hejsan! Uh, eh, hej. Och, och sen sist så har det hänt lite spännande saker. Eh, då har bland annat jag har varit nere i Köpenhamn och besökt Open Mind Conference. Och eh, innan eh, jag gjorde detta, så, eh, alltså på fredagen, så besökte jag Tycho Brahes planetarium i Köpenhamn. Och där mm. hade de... <laughs> ja, det var ju alla möjliga rymdattiraljer du kan tänka dig. Och det var ju liksom mån, månlandningssaker och det var Mars. Och det var, Oj. man kunde skjuta upp olika raketer. och Man kunde se instruktionsfilmer för ESA e och NASA hur de höll på. Yes, so. Ja, så mm. att... Um, och sen var det, ja, och sen var det spännande för att eh, de hade så föreläsning och då var det en ung eh, kvinna som skulle berätta om solsystemet. Ja. Så att det tänkte jag att det kunde jag inte missa. Så att, eh, nej, nej. <laughs> jag gick in och lyssnade på det här föredraget och det var liksom, hon, hon hade en titel som var astrobiolog, alltså hon sökte efter liv i, i rymden ja. <laughs> på, på fjärrande planeter. Ja, just det så berättade hon hur de här fonderna då kunde liksom ta de här fina fotografierna då som hon sen analyserade. Mm. Eh, ja, jag kunde inte hålla mig. Jag ställde faktiskt en fråga sen innan, eh, i slutet av föredraget och det var det här med som vi hade i sista avsnittet att eh, hur kan du förklara för mig hur en raket fungerar i rymden för att eh, en båt den måste ju propellera vatten bakåt för att ja. framåt och ett flygplan måste propellera luft bakåt för att ja. ta sig framåt. Och så, hur fungerar de här eh, thrusters som du berättar om eh, i rymden? Det är en gåta för mig. Mm. Mm. <laughs> var svaret. Uh, eh, ja, det var väl lite så här, uh, ja, är det, det var massan eller liksom, man kan inte få riktigt uh, bra svar på det där. Men, mm. men jag kände lite att jag, jag ville pressa henne för, för, mycket för att för mig är det ju en kvinna som har gått Eh, flera år på universitet och liksom hon tror på det hon gör. Ja, det är klart. Uh, och ja, det kanske är lite hjärtskärande då, liksom att man, uh, man liksom sitter och tittar på, på bilder som är genererade. Ja, snart. hjärtskärande. Ja. Man letar efter bilder och rymden liksom, så att jag, jag tänkte att jag... Mm ja, jag får låta henne ha sin, uh, sin världsbild. Liksom. Men det var ändå liksom kul att testa. Det måste och det fråga. Varit. Ja. Mm. Mm. Men det är ju liksom det som är skillnaden mellan de som eh, det här compartmentalization att ah, det är inte alla som vet vad de är inblandade i. Det är ju ett bra exempel på det då liksom. Att eh, en astronaut vet ju i allra högsta grad vad han är inblandad i eftersom eh, han vet ju att han inte <laughs> åker upp ja. i rymden. Ja. Men denna kvinnan får ju då material till, skickat till sig från NASA och liksom tror att hon analyserar legitimt material så att det är liksom lite annan nivå då. Mm. Ja visst, visst, det är olika, olika nivåer som du säger. Ja, mm. nej, jag skulle vilja sträcka mig. Jag tror att alltså, de, de allra, allra flesta som ingår i en sån här stor, de är ju inte eh, liksom, involverade. De har inte hela bilden och de tror att det de gör är ärligt. Och det kan ju till och med mm. vara så till exempel, jag menar du, du, du tar upp astronauter. Det, det är ju inte, det, jag menar, de, de kanske fick veta att de, de skulle åka till rymden, men eh, inte just nu. Nu ska vi träna väldigt mycket. Och sen mm. får de bara plötsligt veta att ja, nej, nu ska ni inte, ni ska inte åka upp i rymden överhuvudtaget nu, utan nu får ni låtsas att ni har varit i rymden. Typ mm. <laughs> den varianten bara, jag vet inte, men man, man kan ju tänka ja. sig. Eh, jag menar, om man, man, såg de här, eh, hur chockade de var på den här eh, konferensen, eller den här presskonferensen. De var ju mm. verkligen fullständigt Eh, jag, jag, eh, den här som eh, spelades ja, det... upp efter månlandningsavsnittet, liksom, hur, hur mm. ställda mm. de är. De, de, ser fullständigt chockade ut de här. Apollo, Apollo 11. Ja, ja precis. Armstrong, Apollo 11 -besättningen. Aldrin ja. och Collins. Ja, just det. Mm. Ja. Det måste, måste alla se den presskonferensen, den är helt otrolig. Ja, ja jag, la, jag la in ljudet på den men det, <laughs> det är roligt att lyssna på också. Mm. ja, men det, och när man ser dem så ser man ju hur de Eh, deras kroppsspråk och sådär. Så man ser på människor att de inte liksom trivs i den situationen de är i. Liksom. De trivs inte, nej. <laughs> det kanske hade varit lite lattjo innan då, men, men sen kom stundens allvar kanske då. Ja. Uh, jag tänkte ja. om, jag skulle lägga in en liten passus där över, över, över tidigare avsnitt och så här lite re mm. reflektioner. För jag, <clears throat> ja, de här avsnitten de, de sänds ju inte riktigt så som de, de spelas in då. Va? Men det senaste avsnittet jag lyssnade på nu, det var ju det här månlandningsavsnittet som vi, som vi gjorde då. Jag, jag tycker det blir mm. jättebra. Men det är ju mm. sådär också när man gör något sånt här att man kommer ju alltid på eh, lite sådär andra saker eh, efteråt då. Va? Man kommer ju alltid på vad man ska säga efteråt. Och det var ja. några grejer jag tänkte på här. Alltså, eh, Simon han tog upp, jag sa ju det att man, man, man, kan ju titta, det finns väldigt mycket material på nätet och sådär va. Men det kan vara lite förvirrande för det finns ju väldigt mycket Eh, desinformation också. Man får nog försöka skaffa sig en liten helhetsbild av det. Och då nämnde ju du böcker Simon och det är ju verkligen ett, en, en bra sätt att börja. Och det, det, är ju den här klassiska We never went to the moon. Mm. Och sen så läste jag en bok som jag tycker var väldigt bra som, och var lite rolig också som heter Wagging the Moon Doggy. Ja. Den, den, mm. Jag kommer inte ihåg vem det är som har skrivit den nu men, men om man googlar på det den är ganska lätt att hitta. Mm. No, eh, han, heter, han, han, heter Dave McGowan. Dave McGowan, ja just det. Ja. Tack. Ja. Och mm. Eh, han, eh, han har skrivit en väldigt bra essay som heter uh, Wagging the Moondog. Väldigt rolig också. Ja, ja just det. Ja, den, den, den är uh, very good read mm. som man säger på engelska. Mm. Nej, och sen så tänkte jag på en annan grej också vi var inne på. Jag, jag glömde en sak som jag har tittat på. Det är ju alltså de här hårda bevisen de pratar om då. Va? Liksom verkligen saker som ska bekräfta att vi verkligen var på månen då. Va? För det är ju lite för att vi har ju bara de här bilderna då. Va? Men de pratar om hårda bevis och ett bevis som de, de tar upp då det är att det finns reflektorer på månen <laughs> som kan reflektera laserstrålarna. Och utan dem så skulle man inte kunna reflektera laserstrålarna. Mm. Men det är så, så, är så intressant med, den, eh, med det hårda beviset. Det är det att det finns en artikel i National Geographic från 1966 som pratar om när man studsade laser på månen 1962. Och det var ju mm. innan eh, naturligtvis någon hade varit på månen och satt dit några reflektorer där. Så det går ju alldeles utmärkt att göra det utan att mm. det finns en enda reflektor på månen. Mm. Och sen är det ju mm. då det här andra hårda beviset, det är de här stenarna. Och vi vet, alltså de här stenarna, de kan vara precis vad som helst. Man, man kan liksom inte kemiskt fastställa att de har varit från månen eller någonting. Det är ju också en, en sån... Eh, ja, men de, de, de, de hittar ju då, de, de, de, de visade att en sten som var i ett holländskt museum eh, som, eh, som de hade fått från Amerika. Ja. Den stenen var petrified wood, ja. vad det nu heter på svenska. Ja. Alltså, det, det var egentligen tre. Ja. Jo, men även, även, även utan en sån historia Simon. För jag, jag, jag men så, så, jag menar, det finns ju inget sätt att avgöra om de här stenarna är från månen. Även om de inte är förstenat trä eller inte. Liksom. Nej. Nej. Mm. Så, ja. Nej, men sen så tänkte jag på det också. En, en sak som är lite tråkig också. Det var väl någonting han tog upp tror jag i den här boken Wagging the Moondog. Det är ju det att det är förmodligen betydligt fler som tror på månlandningarna idag än man gjorde i slutet på 60-talet. För att mm. när de liksom lanserade den här historien så, så var det ju väldigt konstigt liksom. För de, de, ja, de gjorde bara några test eh, liksom sådär va. Och, och sen plötsligt då Apollo 11 så stod de där och hoppade omkring på månen och det var inte så många som köpte det på den tiden. Alltså, jag läste om de gjorde några undersökningar att mm. det var rätt många som inte trodde på det där va. Men sen så har ju då ja. Eh, det här hela tiden förstärkts i media genom åren. Och nu är det ju, nu är det ju få som ifrågasätter månlandning, i alla fall på ett seriöst sätt. Liksom. Ja. Och det förstärks. Ja, nej, och propaganda mal på. Och det kan man ju se ja. till och med idag, eller liksom, ja, fortfarande idag så förstärks ju hela tiden detta i media. Och det görs genom filmer och det görs på olika sätt. Och det, det, kan, det sker i de mest ovidkommande sammanhang. Som jag, jag, jag tittar på Idol med familjen häromdagen och då säger ju någon av de här domarna liksom att om någon låt på 60-talet. Ja, det var då vi landade på månen liksom. Och sen så lyssnade mm. jag på Sommarpratarna i somras. Och då var det, då var det någon som, han gjorde någon liknelse, jag kommer inte ihåg vem det var, men, men det var någons kamp. Och den kampen, det var precis som när eh, Neil Armstrong försökte ta sig till månen. Och försöker mm. man, eh, och ifrågasätter man det här, va, då ifrågasätter man <laughs> det var, mm. det var, alltså, de, de, jag, jag kan verkligen se det. Att de, de jobbar fortfarande på att förstärka de här ja, idéerna. Visst. Ja. Visst, det handlar om att repetera det tills det blir sant för den ja. som lyssnar på det. Nej, och en annan sak som, som jag också reflekterar som jag stämmer på det är ju det att man kan ju hitta väldigt mycket kritik av månlandningarna då. Va? Men det är väldigt många av de här kritikerna gör det är ju att de, de förstärker de här andra sakerna som vi eh, som, som du och, och, och, även vi kraftigt ifrågasätter. Och det är ju det här att man kan ta sig ut i rymden överhuvudtaget. För de säger liksom att mm. ja, man, men de, de fuskade, de åkte bara upp i omloppsbana. Ja, varför skulle de behöva göra det? Och sen så också det här att de förstärker andra myter om att, att <clears throat> rymden är full av farlig strålning. Eh, nukleär ja, strålning. Det, ja, men det har vi ingen det aning om. De Van ja. Så att de använder liksom en, ja, ett visst. avslöjande av mån, eh, månhoaxet för att ja. förstärka sina andra hoaxes. Ja, ja, det är en sån här väldigt, klassisk... De är väldigt skickliga, ja. skickliga på det. Van mm. Allen, mm. själva Mr Van Allen, han var ju då väldigt god vän med Werner von Braun. Ja. Som, är, som är den största pajasen. Som, ja, som ja. Menar, de menar att han liksom har det upptäckts hur man åkte upp i rymden med de här V2-maskinerna eh, ja. under, under världskriget, under andra världskriget. Så, ja. så det är eh, det är, en, det är en team. Det är en eh, team som har alltid har hållit på med, med detta att få sig att tro att det går att åka upp, till rymden, upp i rymden. Mm. V2, vi snackade om det i en annan podcast. Mm. Eh, de sa, det sades ju att de, de, de åkte upp över 100 kilometer, alltså över ja. Carmen Line. Ja, som ska vara, ja. det, inte finns, det finns ingen luft där. Och det samma ska vara för de här eh, moderna eh, ICBM som är då de här, ja, de här missilerna som ska kunna komma över oss när som helst. Mm. Från, från Korea, säger de idag. Mm. Mm. Och allt, ja, menar, vad, jag, vad jag tycker är viktigt nu, att vi kan kanske inleda, inleda vårt snack om uh, atombomber. Mm. mm. New Cokes som vi kallar ja. det. Jag bara New säga det innan, vi, innan vi glider in på det. Jag bara avslutar min lilla utläggning här. som sagt, ja, de här kritikerna, liksom, de, de, eller de här som har konspirationsteorier om månlandningar, de, de, använder ofta det för att förstärka de här andra idéerna Eh, och, och, och, jag menar, den enda jag kan se gör det logiska, det vettiga, liksom, efter att ha plockat ner månlandningarna. Då är det ju mm. fortsätta ifrågasätta det NASA mm. gör. Och det är ju bara mm. du Simon och Clusforum som har gjort det som har börjat titta på andra saker. Titta på rymdfärjan, titta på ISS liksom. De här mm. andra eh, månlandningskonspiratorerna, de kommer av någon underlig anledning aldrig dit liksom. Utan de, de stannar vid månlandningar och det tycker jag är väldigt intressant. Ja. Så, ja. Så, ehm, men sen innan vi inledde så tänkte jag att det hade kanske varit intressant att berätta lite om eh, mitt besök eh, i, Köpenhamn på Open Mind Conference. Ja. Ehm, och då kan vi återkoppla lite till det vi pratade innan sen också. För ehm, eh, just det, jag, lyssnade, jag blev bland annat positivt överraskad av en föreläsare som heter Max Eigen. Och han pratade om 5G mm. och kontrollsamhället. Mm. Mm. Jag vet inte om ni känner till honom? Eller? Jo, jag har hört om honom. Mm. Ja, så jag tyckte det var väldigt eh, bra. Han verkar liksom ha en bra helhetsbild och liksom eh, han ser liksom vart alla de här trenderna vi ser i samhället för oss liksom med 1984 och eh, system som kontrollerar i stort sett alla aspekter som vi gör i våra liv. Liksom det är kontantlösa pengar och och liksom eh, alla eh, interaktioner med andra människor, det registreras och sparas och kan liksom tas upp när som helst. Och mm. Är du inte en lydig till systemet så kan de bara liksom ha en kill switch och stänga av dig. Så att, eh, det är ju dit vi, vi kommer liksom och det föreläser han, han om på ett väldigt bra sätt. Mm. Mm. och sen så när vi pratar om det här med kontrollerad opposition också, att om man läser 1984 så så skriver de ju att det, eller underförstått att det bästa sättet för ett system är att kontrollera sin egen opposition, det är ju att själv vara den. Eh, mm. och då tänkte jag att eh, efter att ha liksom studerat ditt material Simon så vi, hade vi en annan väldigt eh, framstående 9-11-forskare på för, föredraget. Men nu föreläste han inte om det utan han föreläste om tredje världskrig och kärnvapen och sånt. Så min fråga till honom var ju då att eh, har du någonsin tänkt på ifall kärnvapen överhuvudtaget existerar eller inte? Och liksom, mm. det var undvikande svar på det liksom att ja, kanske strålningen eh, <laughs> falsk, men jag tror absolut på atombomber och sånt då. Liksom. Vem, vem, vem, vem var det? Det var James eh, Corbett. Ja, James Corbett, ja, men ja, han, är, han är lite konstig. Han är lite konstig. Ja. ja han, han, han, <laughs> ska ju vara väldigt försiktig med. Jo, jo, och det, ja. det, det ehm, passade på sen efter föredraget så hade man ju lite sån eh, möjlighet att mingla och sånt där. Så då eh, tog jag tillfället i akt och liksom frågade om han hade studerat eh, din forskning då att eh, bland annat eh, tog upp exempel att Brooklyn Bridge rörde sig i sidled på en av filmerna och sen så att det var olika inflygningsbanor för plan. Liksom, hur, hur kan man förklara det utan att det är liksom ja. med bild och videomaterialet? Och liksom, jag fick ju bara svammel till svar tyckte jag då så liksom hans blick flackade lite till höger och vänster liksom. Det var inte så att man fick mm. ögonkontakt mm. då så att mm. Um... <clears throat> Nej men Martin, Martin, hör här. Alltså de här eh, eh, framstående eller viktiga eller kända eh, truthers som de heter. Mm. Som mm. James Corbett och som James Fetzer och som eh, alla de här eh, mest kända uh, truthers har ju kommit till slutsatsen, eller i alla fall James Fetzer som är jättekänd i Amerika. De kommer mm. till slutsatsen att, att, att tornen, det brukades kärnvapen eller mm. mini, mini, mini nukes. Mini, mini kärnvapen. För att dra ner dem. Så att det är ganska klart att... Och, och, och, och vad jag menar är att James Fetzer, han jobbar för uh, the American military. Han är ja. inte, en, han är inte en, en, eh, någon som vill ha eh, någon sanning. Han bara jobbar för dem. Mm. Och därför är det viktigt för dem att till, slutsatsen ska vara att atomvapen existerar, att, att mm. kärnvapen existerar. Det har varit lynklart nu de mm. sista åren att det är det de ville komma till. För att jo. allting, jag menar, 9-11, NASA och kärnvapen, det, allting är i, i, i den samma familjen mm. av, av hoaxes. Mm. Allt, de är intimt uh, connected, ja? alla, alla de här tre sakerna som, som är de tre största sakerna som vi snackar om på min forum, på Cruise Forum. Glöm inte att Sputnik, den första satelliten, skulle då ha varit en väldigt, väldigt, väldigt oroande för Amerika när, när, när ryssarna hade då gjort en satellit. För då, då sa de att kanske de kan lägga ett, ett atom, en atombomb i en satellit och, och kasta den ner var som helst i Amerika. Så att space och atomic bombs och, och, och, och terroristattacker, <laughs> allting mm. är precis all, i samma soppa. Mm. Och de mm. brukar, de har brukat, mest av allt har de brukat deras eh, filmteknologi för att, för att få det in i våra hjärnor. Mm. mm. Precis, och men det är just det jag tänker att det kan vara väldigt bra att förstå psykologin liksom för alla, alla eller som jobbar av förvärvsarbete. De går ju liksom till ett jobb och får betalt av en arbetsgivare. Och här har vi då bransch av sanningssökeri som inte är särskilt välbetald. Liksom sanningen eh, betalar <laughs> ingen arbetsgivare för ofta så är det ju makten som ligger bakom och de som liksom skapar pengar eller har stora finanser och de är inte intresserade av att liksom bli kritiserade på riktigt. Så att är nej, det liksom nej, det är en bra poäng. Exakt, det, är de enda som har råd att finansiera sanningssökeri och då finansierar ja. de inte verkligt sanningssökeri ja, utan då är det något annat det handlar om. <laughs> Det finns, det finns ju marknad här med oerhörd ja. potential. Du har liksom en sanningssökarmarknad där folk liksom fattar att det är någonting fel och gräver efter mm. sanningen. Och då har du, det finns ju folk som ställer upp allt mot betalning. Liksom, och, och liksom, du får åka världen runt, du får åka på olika konferenser. Du har människor som, som ser upp till dig som en hjälte. Och du riskerar inga repressalier från systemet eftersom du får en liten eh, paycheck vid sidan om eh, från dem. Liksom. Så det, blir ju, eh, det är ju en väldigt lukrativ position att vara i så länge man inte blir avslöjad. Då, liksom. Ja, i, i, tio år har jag inte fått någon, <laughs> någon paycheck eller blivit någon, ingen har ringt mig, ingen har ringt mig och offrat mig någonting. Jag så, jag menar, det är, det är lilla, en liten skillnad där mellan mig och James Corbett till exempel. Ja, jag, och, och, och, många andra. Så jag bara ville säga det för att det, det, det ska bara vara, <laughs> jag menar jag vill säga det för att annars så, <laughs> det har ju inte varit så. Jag har varit eh, hemma alla de här åren och bara fortsatt i min privata och, och kollektiva kanske för att nu med min forum så har jag liksom snackar jag med många människor runt i världen mm. och, och de hjälper till men vi, vi är verkliga människor och det, det, de som kommer på sådana här konferenser är inte eh, samma som oss det är inte mm. samma typ av människor. Jag menar, det är inte för att jag är avundsjuk <laughs> att de eh, tjänar pengar på det, men de måste ju tjäna pengar på det eftersom de åker runt hela världen och eh, jag tror, inte alla känner, jag tror inte alla känner. Det finns nog eh, sådana som... Jag tyckte, tyckte han Max Eigen var genuin faktiskt. Att han... Jaha. Han tjänar nog inte så mycket på det, men... Jaha. Alltså, det, finns, det, finns, ja. det beror på hur bra de är att, att, att verka genuina. Men mm. det är mm. klart, det kan ju finnas, eh, ja, kan ju finnas några som har eh, lyckats eh, komma in i sådana ja. konferenser och är ärliga. Men det, ja. är, väldigt, det, är, väldigt, det, är, det exception, det är väldigt mm. få. Jo, jo. jag tycker det är viktigt att du säger det Simon också för att det, det, det, är svårt att se sånt här. För att jag menar, de flesta gör ju sin research på nätet liksom och, och in och tittar på olika ställen och det är liksom lite svårt att se hur, eh, ja, vad som är vad liksom. Men, mm. eh, ja, och eh, tyvärr så är det så att, att eh, ja. Men liksom sådana, ja. experter, de, låt oss kalla dem experter nu, de här mm. som, som går runt i confer conferences. Mm. De, jag menar, det de, de måste ju man måste ju kräva från dem att de, att de har sett vissa saker som de ibland bara, som du sa, de bara tittar andra vägen och svarar inte på, på riktiga frågor. Vi har, har riktiga, seriösa frågor. Mm. Och varje gång, jag har ju också varit på sådana konferenser och ställt frågor. Men då blir det bara en, en, en sådär eh, blick åt andra sidan och, och eller så, oh, next question eller sådana saker. <laughs> Eh, det, är, det, är så, det är så frustrerande faktiskt. Mm. Så att um, vi kan ju bara fortsätta och göra sådana här privats uh, podcast med varandra. Vi kan mm. bara fortsätta med att och, och verkligen uh, gå djupare och, och, se med klara ögon på, på vad som händer. För att en, en, en, eh, en real truth uh, hero som, som mm. de här som, som du kanske har sett i, Köpenhamn, de måste ju veta vad som har blivit upptäckt i de här sista tio åren. De mm. måste ju veta till exempel att, att atombomben är en, en fullständig bluff. Mm. Men, mm-hmm. jag menar, eller åtminstone snacka om det, om de mm. själva inte tror på det. Men i mm-hmm. alla fall acceptera att, att man kan ta upp saken och mm. prata om den. Mm. Här har vi övergången tror jag. Det är ja, det vi ska prata om idag. Nu, är det, nu ska vi prata om atombomber och eh, kärnfysik och sånt. Och, och ja, granska jag... det lite i sömmarna. Det var... Ja. Mm. Jag får bara ta sista... Eh, där, liksom, eh, skillnaden på sådana som kanske är framstående och sådana som eh, är på samma nivå som en själv liksom, och söker sanningen. För när jag berättar om, om det här September Clues för andra konferensdeltagare så var det faktiskt många som inte hade hört talas om det. Men de sa, åh vad intressant med en sån ny teori. Den måste jag gå hem och titta på liksom. Och, och <laughs> mm. liksom det, är, det är ett sånt svar man vill ha då liksom om det är någon som liksom... Eh, ja, att, ja, jag går hem och kollar på det för att eh, den var en bättre teori än jag hade nu liksom. Att jag är mm. redo att omvärdera liksom. Så att jag tror inte alla... Och sen så är det många som kanske är fast i det här då. Att det, det, de låter någon annan liksom. Ja, han eh, har forskat kring 9-11 så att jag låter honom ta hand om det. Eller, eh, eller så. Så att eh, det finns nog även sådana som är genuina men bara liksom har tagit någon av de här... och hakat på någon som är fram, framstående på ämnet då. Men kanske inte riktigt är liksom. Ja, men det var väl det jag hade om konferensen så ska vi glida över på på eh, din forskning kring eh, atombomberna Simon? Tycker jag. Ja, alltså eh. atombombforskningen startade flera år sedan. Vi har en, en tråd på Clues Forum. Sedan, ja det är väl 2011 någonting sånt, 2012. Där, det var ju redan då på internet en, en webbsajt som hette Newcogs och där ganska, ganska bra forskare hade liksom börjat undra om, om atombomben var, var sann. Mm. Och så då, då gick vi in på det och jag i min lilla, jag menar, i min lilla specialitet kanske så började jag titta på alla de här eh, atomtesterna som vi har sett. Alla har sett atomtester det var ju då in, inte bara Amerika men eh, Ryssland och Frankrike och många land som gjorde atomtester. Och det finns <laughs> en hel, eh, ja, det finns en hel serie av sådana här atomtester då. Och för, det första saken som man, upp, man märker är att de, de är ju då liksom alldeles annorlunda från varandra. Det, det, det, det är alltid sådana här mushrooms, alltså eh, svamp, va? svampar som eh, Formen är av en svamp ungefär, men de är väldigt annorlunda från varandra. Och olika färger och väldigt dramatiska eh, bilder. Mm. Men de, nu, när man tittar på dem nu så ser man att de, de är inte riktiga bilder. De är gjorda i eh, helt, eh, väldigt sannolikt i, i, i miniatyr Alltså det är miniatyr eh, eh fakery. Mm. De, har gjort det i, i, små studios. De har eh, fått någonting eh, explodera i en liten studio och filmat det. Det fanns till exempel en, en bild, en, eh, en av de här atombomberna, atomtesterna, så, som jag tyvärr inte kan hitta nu, men många år sedan så, så såg jag den och den sen försvann från Youtube. Man såg då till och med en <clears throat> när man såg en, en man i bakgrunden bakom atombomben. Så, precis som vi, vi, nu har sett också i NASA, man ser en man bakom Space Shuttle. Så det har varit sådana saker som har varit eh, bara helt, eh, helt klart att de här atomtesterna är gjorda i studio. Mm. Eh, men vi har, de har berättat att de gjorde dem i till exempel fransmännen var långt borta i eh, Fjärnöstern, i de där öarna, öde öar. Mururoa. Ja. <laughs> och, och, och, och, testat dem där. Eller eh, amerikanerna har gjort det i sådana här öknar långt borta från civilisationen och så vidare, så vidare. Och så ryssarna har gjort det i, i sådana här tundra långt borta från alla människor. Det är klart, men det, det är klart att de gjorde det långt borta från, från mänskligheten eller från eh, bebo, eh, alltså där människor bor. Kan man ju tänka sig. Men eh, det har ju liksom varit väldigt eh, fint för dem att, att kunna berätta Ja, det är väldigt få människor som har sett de här <laughs> testerna för att vi gör dem ja, i sådana platser som är svårt eh, tillgängliga. Mm. Så det, det här, här är det om att de som lyssnar måste ta sig lite tid och titta på de här eh, atomtesterna som jag snackar om. Mm. Och jag tror att vem som helst som har lite sans för film förstår att de är uh, fake. Mm. helt mm. gjorda i studio. Då kommer vi till, då kan, kanske vi kan prata om uh, Lookout Mountain Studios. Ja just det, det var den, eh, jag kollade på den Dr. Strangelove och i slutet av den så har de ju liksom atomtester och så står det så här Made in Lookout <laughs> Mountain Studios. Ja, just det, Lookout Mountain. ja men just att berätta vad Lookout Mountain Studios var. Ja. det var väl då på en, en, eh, en hill i eh, Los Angeles någonstans. Och de sa, det, det, det sägs att de gjorde på den tiden mer filmer än Hollywood själv. De, de liksom la ut mer, mer filmmaterial än Hollywood. Jo, varför det? Jo, det var en uh, secret military um, uh, filmmaking base där de processed the atomic tests. Alltså process betyder de, de bara ja, vadå, de, de, de fick fram filmen. <laughs> Så att de, de, men egentligen så, mer troligen så gjorde de de, filmerna där. Det, det var en, en struktur som, uh, vad heter det, Wonderland Avenue, <laughs> bland annat. Mm. Som, eh, som i 90-talet, ja, det blev stängt ner då. Och eh, de, efterpå så sa de, jo, ingen visste vad de gjorde där, men, men nu, kan vi, nu, kan vi för, nu kan vi berätta att ja, de gjorde ju bara eh, då, en sån här processing av filmer. Men vad ska vi, vad ska vi tro om det? Där, där hade de liksom stora lokaler och sånt. Eh, och det är ju någon som också tänker på mm, att de brukade de här lokalerna för att göra månlandningen. Så att mm. det finns sådana här några få strukturer i världen som Lookout Mountain som, som vi kan liksom sätta fingern på. Där mm. kanske var det där de gjorde de här filmerna. Och eh, så har de... Eh, jo då, så har de... Eh, nu, nu, nu, säger de bara att det, det var där vi, mm. vi, vi, vi fixade till de här filmerna. Vi, vi, vi utvecklade dem. Vi utvecklade filmerna. <laughs> Det är det de säger. Mm. Mm. Nej, jag tänker på det. Men, eh, ja, kan vi gå vid? Ja. ja. Mm. Nej, men kör på Simon. Ja. Nej, nej, varsågod. Nej, jag bara, jag bara tänkte flika in där. Jag bara tänkte en, en, en reflektion med det här med atombomberna och, och, och, och fejkeriet. Att det var faktiskt det var den första saken jag började titta på efter jag hade förstått att 9-11 eh, var en stor lögn. För att då reagerar man ju naturligtvis så att man tänker oj, de har ljugit så här stort liksom. Vad kan ja. de mer ha ljugit om? Och då ploppar, ploppar det faktiskt, eh, den, den första saken som ploppar upp i mig det, det, var just det här med atombomberna. Och jag minns de här filmerna när man såg när man var liten som man blev livrädd för. När det är, liksom, mm. det är lite hus som bara pulveriseras och sen så är det några träd som liksom böjer sig så här för den fruktansvärda ja. atomvågen. Och jag kommer ihåg att jag tyckte de där såg lite konstiga ut. Men ja, jag har ju inte tänkt mer på det liksom. Att, för det var ju ett riktigt eh, <laughs> atombombstest. Nej, men, då, den, men sen, så, sen började jag titta precis. på detta. Det var, det var det första jag tittade på efter 9-11. Och då förstod jag att nej, det här är det här är inte riktiga bilder, det här är trickfilmning. Jag bara tänkte ja, flika in det liksom att... att eh, du, du, du, kan ju, du kan ju gå och titta på Youtube på en video som heter... Eh, det är en gammal propagandavideo gjord 1954 som heter The House in the Middle. Ja, ja. Mm. Och där, där förklarar då... Ja, det är ju amerikanska regeringen som gör de här filmerna. Mm. Och de säger... Jo, om ni vill vara säkra Eh, eftersom vi har nu atombomber här som, som kan falla när som helst så måste ni bygga bra hus. Ja. Ja, bra hus, stöddiga hus som, som kan klara en, en atomblast. Och the house in the middle är någonting som människor måste se. För att det, den menas ju att vara en seriös film för att, eh, ja, för att eh, väcka upp amerikanska äh, publiken att de måste göra bättre hus eftersom vi har nu atombombthreat. Eh, äh, vad heter det på svenska? Atombombshot. Ja, vi har hot av atombom atombomben. Och så då måste ni göra bättre hus. Men vi kan, ta, vi kan tänka oss vilken business det var va? Det var, <laughs> det var väl då mm det var väl då många industrier som gjorde de här bättre husen och sålde dem till eh, amerikanska eh, befolkningen. Och lite bunkrar och sånt var populärt. Ja, och det, var inte, och det var inte bara det att man skulle göra liksom rejäla hus då, utan man skulle måla sitt hus och man skulle hålla det städat både inomhus och utomhus. För då var risken mindre att ja, just, det det. är så du, nej, men den, den, filmen, liksom, den, ja. den filmen, den, den, den House in the Middle, man kan ju se, där, där måste vem som helst kunna se att när man ser de här hus som ramlar ihop, eh, ramlar, ramlar i, i små bitar. Det är miniatyr. Miniatyr, uh, det är alltså små hus som man filmar i en studio. Det är mm. inte riktiga hus som, som, mm. som blir förstörda av en, atom, uh, eh, en atomvapen. Det är mm. uppenbart. Det är helt uppenbart. Idag, idag måste vem som helst kunna se det. Eh, det... Ja, ja, jag tänker att eh, liksom alla de här eh, filmerna, alltså, allting bara pulveriseras. Men liksom kameran står ju alltid så här jättestabilt och stadigt. Och ja, ingen... kameran ja, liksom just det. Den påverkas aldrig av tryckvågen. Kameran står där <laughs> någonstans. Var, var, var, var har de liksom lagt kameran? Kameran är helt stabil medan allting flyger runt och, och, och blir pulveriserat. <laughs> Ja. Alltså, alltså, magiskt. Men sen så har man andra, det finns andra också atomtester där man har massa, massa soldater som är nere i en sån här trench. Ja? De, mm. de gömmer sig bakom det. Och sen så när den exploderar så hoppar de ut och springer emot <laughs> där atombomben exploderar. Vad det ska, vad det ska betyda förstår jag inte. Men det är så vansinniga filmer att se. Man kan då, man kan då själv gå och se på de här gamla 50-tals eh, amerikanska propagandafilmerna och förstå utan att någon ska behöva eh, eh, pressa på den här idén. Eh, vem som helst kan gå och titta efter atombombtester, alla möjliga sådana här gamla 50-talsfilmer. Och det kan ju inte vara eh, möjligt att, att tro att de är verkliga. Att de, att de, att de visar någonting verkligt. Nej. Så det, det startar vi. Ja, igen så startar vi nu med en, att jag pratar om bilder, om falska bilder. För det är ju det som de har fått in i våra hjärnor genom mm. falska bilder. Vi har ju aldrig varit eh, tittat på en atomtest. Ingen av oss, men vi har tittat på bilder. Mm. Och så fungerar det. Så fungerar det. Mm. Så eh, det var liksom om eh, propagandafilmerna. Sen, eh, sen är det ju hela berättelsen om hur, hur de först gjorde uh, the first atomic chain reaction. Mm. Och där kommer vi då mm, att snacka om de tio vetenskapsmännen, bland annat Einstein, som var bakom den idén att de gjorde den första Atomic Reaction, Chain Reaction. Och om ni vill så berättar jag liksom vad... Ja, berätta, berätta. Om, om detta. Ja. Ja. Då är det så att berättelsen går så här. Att eh, de, alltså Einstein, Oppenheimer, Teller, Szilard, Bohr, Fermi, Segre, Compton, Wigner och Bethe de här killarna, de, de gick ner i en eh, underjordisk squashcourt i Chicago. Och så byggde de med några klossar en slags eh, maskin som faktiskt eh, på teckningarna som de har, de har inga bilder av den maskinen men teckningarna ser ut som, som det vore en, en puppet theater. Det ser ut som en puppet theater. Hur kan det översättas på svenska? Ja, en dockteater. dockteater ja. Jag sitter och läser den, eh, den tråden här om detta på, på eh, ditt Clues Forum. Ja. Eh, Echo Fermi and his Chicago Pile, ja. Det är den vi pratar om. Chicago Pile. Ja, Chicago Pile. Det är en väldigt, väldigt seriös berättelse om hur de menar att de hade då upptäckt hur man kan eh, splitta atom eller göra chain reaction. Då eh, hör vi detta från, eh, ja, vi kan läsa de här artiklarna och det som jag har liksom sammanfattat här är att, eh, jo då, de skulle ha varit där och Fermi, Enrico Fermi, en italiensk vetenskapsman, skulle ha varit ledare för detta. Och eh, de var då en dag där och eh, skulle försöka då få de här eh, atomerna att eh, splits, mm, chain reaction. <clears throat> Men eh, li, precis lite, lite, en timme före de, de, de, de trodde de skulle klara det så, så sa Fermi nej nu är det lunchtid, nu går vi och äter. Så de gick på lunch då. Och eh, <laughs> så kom de tillbaka till eh, den här eh, improvised uh, squash court premise. Och eh, så fortsätter de lite grann och, och, så, ja, äntligen nu har vi klarat att få chain reaction. Och så alltså, då gjorde de en stor fest, eller de, de, de skålade med en, eh, en flaska Chianti. Ja. En flaska Chianti. Och flaskor av Chianti, de är de är berömda för att de är i... Det är inte vanliga flaskor. De flaskorna heter fiasko. Eh, det som man har kant i heter fiasko. Och fiasko har en annan betydning också på, på italienska och på engelska. Och även på betyder, svenska, ja. <laughs> betyder failure. ja, ja. <laughs> ständig failure. Så det är lite ironi där tror jag i ja, den här berättelsen. Jo då, så eh, hade de plastkoppar, eh, plastglas och skålade med, med Canti från den här fiaskon. Och eh, kort sagt, tre veckor efter denna fantastiska nya upptäckten att man kunde då ha eh, Atomic Chain Reaction så bombade de Hiroshima och Nagasaki. Tre veckor efteråt alltså? Ja. Mm. Ja, det är en helt och, otrolig... Och det ska, det ska vi intelligenta människor tro på. Ja. Vilken ja. produktionsapparat de måste ha då. Jag ska producera en Volvo så alltså, då har vi fan eh, tio år eller något. ja, <laughs> förstår du. Ja, men det är så absurt att om man har lite grann logisk eh, uppfattning av hur världen fungerar så kan man inte tro på den här berättelsen. Nej. Och en annan grej jag tänker på också, det var ju som vi diskuterade med mållandningarna, att, eh, att eh, de eh, skedde ju mellan 1969 till 72 och sedan så var det sex gånger och sen har det aldrig skett sedan dess. Och det är ju samma med, med atombomberna. Det var ju liksom två stycken riktiga event där det har dött människor som vi känner till i, i krigssituation. Och sen så har vi ju liksom jättemånga hemska olika presidenter och det är terrorister och det är, jag vet inte hur många länder det är som har kärnvapen idag eller säger sig ha, ha det i alla fall. Men att, att ingen liten olycka skulle ha skett där under alla dessa år. Nej exakt, det är liksom 70 år. Ja precis, 70 år va. Det har inte hänt någon liten olycka och det har inte varit, man har inte släppt några misstag eller det har inte varit något någon nej. incident liksom. Utan nej, nej. Det, det har... Ja, nej, nej det, det är... De har varit väldigt ja. Eh, förståndiga. <gasps> <laughs> Aldrig ja. brukat. Så nej, nej, nej. nej, just där, på den punkten så är de väldigt förståndiga, världsledarna. Då, mm. <laughs> Men, eh, Men, det ska finnas då 10 000, minst 10 000 atombomber liksom, eh, spridda över hela världen mm. i, i, underjordiska silos. Ja? Mm. Silos. Ja, vi, vem är det som kan liksom säga ja men eh, jag vet ju att atombomber existerar. Vem, vem har bevis på det idag? Kan någon bevisa att atombomber existerar en gång? Och hur, hur fungerar de liksom? man kan ju möjligtvis förstå hur atomenergi fungerar i stora, stora, stora anlägg. Möjligtvis. Mm. Men, men att man ska kunna lägga in det i en liten bomb. Som den här uh, Fat Boy som skulle varit den som, som kastade på Hiroshima. Mm. Ja, vi kanske ska ta upp Hiroshima och Nagasaki för det är ju de mest kända vad, ja. vad, eh, vad du ser för oegentligheter i det bildmaterialet eh, som kommer därifrån. Där är det ju, där är det ju helt fullständigt klart att um, det finns, först och främst så finns det ingen uh, crater, inget hål någonstans. Det finns inga bilder av något stort hål. Det måste ju ha varit, om det var en bomb som de menar, det måste mm. vara i epicenter i alla fall, en, ett stort hål. Men har det inte finns. varianten varit liksom typ att bomben exploderade ganska högt upp? Ja, ja. just det. Ja. Jo, det är ganska... <laughs> Men om du, om du tittar på bilderna av Hiroshima och Nagasaki, eh, de, de, de blev tydligen bombade av eh, de här B-29-planerna som de hade. Det var liksom stora flotter av B-29 som bombade Tokyo och som bombade många andra japanska eh, byar. Och om du tittar på bilderna så ser det precis likadant ut i Tokyo och Hiroshima. Och Tokyo menas ju inte ha varit någon atombomb. Det var liksom det var, brända träd och brända hytter, eh, straw huts och sånt det som kunde brinna brann. Mm. Men eh, så står det fortfarande i Hiroshima och Nagasaki eh, vissa byggningar. några byggnader skulle ha varit precis epicenter och sånt. Men <clears throat> jag menar, eh, sen är det ju då bilderna från officiella amerikanska källor. Till exempel finns ett, två bilder, väldigt, väldigt berömda bilder. Som skulle då ha varit eh, ja, tagna från eh, flygplan. Från, från det, det, flygplanet som, som släppte bomben. Mm. mm. Det finns två, det är på början av tråden på Clues Forum. Ja, men de två bilderna är helt eh, incompatible, hur man nu säger på svenska. De, de kan inte leva tillsammans för att på grund av att de, då, de skulle då ha varit tagna i helt olika stunder men eh, vad vi ser är precis exakt samma mushroom clouds, alltså precis mm. exakt mm. samma form mm. av den här eh, svampen då som ska explodera. Eh, då ska man då inbilla sig att den svampen inte rör sig, eh, ah, inte alls rör sig i, i, mm, från en minut till en annan. Ja. <laughs> Det är två bilder som är tagna helt klart i olika stunder. För att man ser då eh, perspektivet och bakgrunden som byter eh, ganska mycket. Och då skulle de ha blivit tagna i två olika stunder medan själva svampen är helt eh, likadan. Mm. Så det är de två bilderna de har <laughs> från, från Hiroshima, eller Nagasaki var det, Nagasaki-bombningen. Mm. <clears throat> Så det är väldigt, väldigt, väldigt då, få dåliga eh, bevis, bildbevis av, av, av att, de, att de faktiskt kastade två bomber där. Mm. Ja, men nu, nu, nu kanske vi kan gå tillbaka till andra eh, mer eh, så här eh, intressanta saker för att vem var det då som var bakom den här idén? Och inte mm. många människor vet att Einstein, Albert Einstein var, var inblandad i detta. Einstein är ju känd nu som en, en som var en pacifist och det var det han sa efterpå. Han ville, han ville ha fred och sånt. Men okej, okay. <clears throat> det var ju det var faktiskt Einstein som eh, först och främst var det eh, Leo Szilard som hade kommit upp med idén då att göra atombomben för, för att de, de sa att om vi inte gör den så kanske Hitler gör den för oss. Så vi, vi måste göra den. Så han frågade Einstein, kan inte du, du som är så känd, eh, kan inte du skriva då ett, ett brev till Roosevelt och säga att vi måste, vi måste få lite pengar för att eh, utveckla den atombomben. Och det, det kan man läsa, att det gjorde Einstein, han sände ett brev till Roosevelt. Och då så fick han då 6 000 dollar för att starta projektet. Okay. Som kanske var lite mer på den tiden, men eh, ja, det är så man kan läsa. Mm. 6 000 dollar startade hela projektet med. Och eh, nej, det, det, jag tror inte det är många människor som vet att Einstein var inblandad i detta. Och jo då, så då startade de projektet och så kom vi då senare till den här Chicago Pile som jag berättade om förut. Så allt detta var... Ja, det är en, det är en berättelse. Det är en berättelse som, som är ganska svår att, att tro på. Mm. Helt enkelt. Ja. Eh, det är någonting annat vill jag, har jag nu i huvudet <laughs> som jag ville säga. Um... Jag, jag, kan ju passa på att flika in lite. Jag bara tänker på det här att Eh, just det här med att titta på bilderna, det är ju en, en, en väldigt vettig sak. Och jag är inte så bra på bildanalys men du är fullständigt enorm på det eh, Simon. Och, och, eh, när man får de här grejerna förklarat för sig då, då ser man ju det själv också. Men jag tänkte också mm. på det här när vi var inne också på det här innan. Om det här compartmentalization eller boxifiering då vad man kan, <clears throat> hur man kan få hur man kan trixa med sådana här saker också. Jag läste ett exempel, jag vet inte om det stämmer, men jag tycker att det är en ganska bra beskrivning på hur man i alla fall skulle kunna göra vid ett sånt här atombombstest. Mm. Då skrev de så här då att ja, eh, de skulle göra ett sånt här atombombstest och så har de en, eh, eh, en ett kompani som, som sätter upp en sprängladdning på en ö då va? och då använder de dynamit då eller, eller ja. TNT ja. då va? och så bygger de upp en jättestor bomb och så mm. säger de till den här gruppen att den här bomben den ska vi ha som referens för vi ska se hur mycket den här atombomben smäller. Ja. Och sen har de ett annat kompani som är vid en annan ö. Och de gör precis samma sak. De eh, skottar också ihop en jättestor hög med, med trotyl. Va? Och så säger man till dem att ja, den här högen den ska vi ha som referens. För vi ska se hur stor atombombsexplosionen blir. Va? Och den där ön ja, där borta, där har vi den riktiga atombomben. Va? Och sen så åker de här eh, två kompanierna bort i sina båtar. Och så mm. tittar mm. de på de här två explosionerna. Och den ena, det ena kompaniet de tror att den ena är, de ser att den ena är deras explosion och den andra är atombomben och vice versa. Mm. Va? Så, när, så där kan man trixa till och då har man ett gäng med vittnen som ja, vi var ju där och tittade på ett riktigt atombombstest och, och det var ju eh, si och så många megaton för det var så och så mycket dynamit vi la på den andra och de var ungefär lika stora de här explosionerna. Va? Mm. Så det, mm. det, är ju sådana, så, så, så kan man ja. göra liksom. Ja, så kan man göra det. Man kan Ja, man kan, eh, det, det, det, har nog funnits, eh, de har gjort saker för att de, de, det viktiga var att det, det blev många människor som skulle svära till döden att de hade sett en, <laughs> en test. Ja, exakt. Ja, det, det, kan jag, det kan jag tänka mig, de gjorde också. Mm. Men eh, det är det att vi har nu de, de här bilderna av atomtesterna som, som är helt... Så, Ja, de, de är... Man, de, de, alltså först och främst, så en atombomb. Ska, ska varje gång en atombomb exploderar se helt annorlunda ut? Jo, det är det som vi ser på de här bilderna. Från mm. den ryska, den franska, den amerikanska, den eh, så och så. <laughs> de är fullständigt annorlunda i som de, ja liksom, de, de formerna de, de, de, de gör och sånt. Och, och, och, former och färger och allting är, annorlunda från, från test till test. Mm. Och de, de, de, ser väldigt dramatiska ut. Så de är väldigt, det, det är absolut eh, Hollywood grades material allting. Ja, det finns ju många väldigt eh, otäcka varianter för, för bomberna har ju blivit så otroligt mycket större än, än eh, de här ja. Nagasaki och bomberna var. Och sen så har vi ju då ja, vätebomber och neutronbomber. Hydrogenbomber. Ja, just det. Ja, just det. det skulle gjort än, ännu större, ännu större. Ja, ja, och, vi, och, och, och, och, mycket, och vi ska vara ännu räddare, ännu räddare för att ja, man ska ännu... Den här ryska tsarbomben också, det var väl världens största bomb. Världens största ja. Tsar bomb, ja just det. Ja, men så har, de, så, har de, så har de gjort. Och, och här gör jag en liten parentes. Det mm. är ju helt omöjligt att förstå att de har gjort detta om man inte förstår att alla de som regerar eh, våran värld är kompisar med varandra. Mm. mm. Det har aldrig varit någon Cold War. Cold War var en, var en spex. Mm. Det var ingen Cold War. De, de, de var alla på samma bana. De, de, de, de, de tänker så här. Ja, vi mm. är det viktiga människor som regerar världen eh, och, och vi gör vad vi vill. Det är de, det är de vanliga människorna som, som vi ska lura. Mm. Vi ska mm-hmm. lura de vanliga människorna och de är lättlurade, de här människorna, säger de till sig själva. Och det har de rätt i. Det har de mm. rätt i. De, de, de vet att vi är lättlurade. Jag har ju tänkt i nästan hela mitt liv att atombomber eh, existerade. Samma här. Ja, ja jag med. <laughs> ja, ja, ja, ja, nästan hela mitt liv. Och jag, jag vill ha... I want my money back. <laughs> mm. ja, jag, jag vill vara... Jag vill, jag vill gärna ha lite äh, äh, tröst för allt det mm. som jag... Jag har varit rädd ibland och haft mardrömmar. Tänk om nu Ryssland blir, blir arg med oss. Nu, <laughs> och de fortsätter med det. Nu, nu, nu eh, häromdagen, häromdagen här i Italien så uh, sa alla tidningar att nu har Korea en missil som kan komma till Europa. Mm. Alltså en mm. atom, atombomb mm. kan, de, kan de släppa på Europa Jaha, när som helst. kan komma till Europa dessutom. Ja, nej, för det är mycket, mycket Kim, Kim Jong-Un eh, eller vad han heter här i Sverige också. och... <laughs> Kim Jong-Il, ja. ja. <laughs> han heter. Han är, en pajas. Han är en fullständig pajas. Man, man måste ju undra om han inte är en fullständig kreation av Amerika. Mm. Jo, det, det är jag också inne på att han är en kreation. För liksom, hur skulle ett eh, så här, isolerat land som Nordkorea liksom kunna skapa en av våra mest eh, avancerade militärmakterna ja. Eh, som världen kan skåda? Så, alltså, så, och, och, och så sitter vi bara och tittar på. Liksom. Amerika ja, gör ingenting. De har, ja, vi, vi måste bara sitta och titta på vad han håller på att göra. Och ja, ingen kan stoppa honom. <laughs> Jag menar, come och, on. Och den här, eh, de släppte ju en eh, video på militärparad i Nordkorea, jag tror det var i maj någonting. Det går att söka på North eh, Korean Military Parade. Och sätter man sig ner och studerar den här militärparaden med, lite, med de här glasögonen som ni, lyssnarna förmodligen fått efter att ha lyssnat på oss då, så ser, ser man ju uppenbarligen att <laughs> det är, det är CGI liksom det mesta som eh, de ja. här pampavagnarna och alla som marscherar förbi liksom <laughs> det är så som en dåligt så här dataspel ja. från slutet av 90-talet och liksom det, det, det. Ja, och det där eh, informationen, det agerar alltså världsledarna på. Trump säger att han ska njuka Mm. Eh, liksom försvara med militära medel på Nordkoreas ja, det är så, det är så eh, attack, löjligt. Liksom. All, det är, allting är så löjligt just nu. Ja. Eh, det, det, vad som behövs är i alla fall åtminstone att vanliga människor ser hur, hur, hur det fungerar. Ja, hur det funkar, ja, precis. Hur det funkar, jag menar, det är det minsta vi kan göra. Eh, sen är det inte mycket <laughs> mer vi kan göra för att de bara fortsätter med det här. Mm. Och, och de ska skrämma oss och vi ska vara Jo, vi, vi måste bara jobba vidare med våra jobb och tänka på våra familjer och inte, inte tänka andra saker. Så det är så tyvärr världen är nu. Mm. Men eh, jag, jag, är optimistisk. Jag tror inte det, detta kan vara för evigt. Nej, det tror inte jag heller. Och, och, och jag menar, man pratar ju om... Eh, ja, tidens test och sådär. Jag menar, det, det, är ju verkligen så uppenbart när man går och tittar på de här filmerna från 60-talet att det här, alltså de här lögnerna, de har ju verkligen gått ur tiden. Mm. Det, det är ju helt orimligt. Eh, mm. Ja. Mm. ja. men det, det, är en bra sak du, du upprepar det där. Jag, jag, det är det jag gärna vill, att, att människor ska ta en liten stund för att titta på de här gamla propagandafilmerna för att de är <laughs> så, de är så barnsliga ja. att man måste ju förstå, man måste förstå bara se på dem eh, att det var en plan. Allt, ja. allt har varit en plan. Att, vi skulle fördummas, vi skulle ja. bli dummare dummare. Mm. Och, och sådana här saker, det var ju då de var liksom säkert upphissade för att ja, nu har vi ju tv-apparater i alla hus i världen. Mm. Så vi kan mm. berätta precis vad vi vill. Och det är det, som de, det, är det de har gjort. Mm. Ja, och sen så det här eh, som många går på att liksom de säger att vi, vi det är andemeningen att vi bryr oss om det. det är därför vi berättar för dig hur du ska skydda dig ifall det kommer en atombombsattack. Så att lyssna på vad vi säger. Och, duck and cover. Så, ja, duck, duck and cover. cover. Ja, den precis. Att, eh, till och med barn, barn i skolorna skulle hoppa under eh, skrivborden, vad heter det? bänkarna ska hoppa under bänkarna för att försvara sig <laughs> mot atombomber. Jag menar, kan det vara något barnsligare sätt att förmedla idén av atombomben? Mm. Nej, precis. Det, det, det, det, är så... Jag vet inte, men... Det, ja, jag också... Nu måste jag gå tillbaka i mina tankar när jag var yngre så tyckte jag att Amerika var ett bra land och det land of, the, ja, the land of opportunity. Mm. Och aldrig skulle jag ha tänkt så som jag tänker idag. Och, och, det förstår jag att det är svårt för många människor att komma till en sån slutsats. Men det är problemet i denna världen är Amerika och England och ja, de andra. Men, men sen så är det mer än det. Det är inte bara dem. Det är att de har klarat och gjort en slags ja, internationell maffia mm. av, av re, människor som regerar alla land. Och de har mm. klarat nästan att få ihop allihopa. Nästan alla, jag menar, de, de kontrollerar nästan alla land. Och det är lite kusligt att <laughs> tänka sig att de har klarat det. Men tyvärr så är det nu. Så mm. finns liksom ingen, vi kan inte gå till Ryssland och, och, och, och, säga till Putin eh, hjälp oss, hjälp oss. Vi behöver, Putin är med, med på samma bana med dem. Mm. Vi kan mm. inte åka till eh, Indonesien, vi kan inte åka till Japan. Vi kan, vi kan inte <laughs> åka någonstans just nu och, och fråga eh, en, en, en, viktig man som regerar ett land att hjälpa oss. Mm måste göra det själva. Mm, exakt. Det är ju mm. ett viktigt budskap liksom att förändringen börjar i, hos oss själva. Att, eh, precis. precis. Ja. Mm. precis. Nej, jag tycker mm. att en, en, en intressant liknelse eller parallell man kan dra det är ju liksom att jag menar förr i tiden och man får nästan gå tillbaka till medeltiden för att hamna i en situation som är som den är idag då så använde man ju då då var det ju religionen som var det här, eh, ja de här, vad ska man säga, påhitten man använder för att kontrollera mm. världen. Och, och, och, det är ju också, man ser ju precis samma sak här. För att ska man, ska man ljuga om saker, ska man hitta på, så ska man ljuga om någonting som vi inte kan verifiera med våra egna sinnen. va? Mm. Vi, vi måste tro på de här bilderna vi ser av atombombsexplosioner. Vi, vi, vi har aldrig sett någon egen i verkligheten och vi måste tro på den här Eh, kärnfysiken och atomen och den kan vi aldrig titta på själva för vi har inga möjligheter att, att själv få se en atom och hur det fungerar mm. med de här reaktionerna. Och vi måste tro på eh, att, <clears throat> att eh, vi är ute och far i rymden och att vi har varit på månen och så där. Vi kan aldrig verifiera det själva. Mm. Så att det är ju precis som Gud. Va? Du, kan inte, du kan inte bevisa Guds existens och du kan inte motbevisa. Utan du måste Nej, och, tro på... Och vi, och vi, kan inte, och vi kan inte göra det för att vi, vi är inte vetenskapsmän, förstår nej, du? Nej, nej precis. Och, och, och, det är det som vi säger mellan varandra. Ibland så har jag till och med goda vänner som säger, ja men Simon, du är ju ingen vetenskapsman, va? Nej eh, vad, vad, vad, kan du förstå liksom, av, av atomer och sådana saker? Ja. Jag menar, här är det ju snack om någonting helt annat. Det har inte vetenskap att göra en gång. Ja. Eh, vad, vad, jag gör här alltså med min Clues Forum, med min uh, forum är ju bara att få människor till att ja, think for themselves och, och titta på hur de här berättelserna har liksom, eh, kommit i, in i våra hjärnor. Mm. Och, och, man behöver inte vara eh, eh stor eh, fysiker eller matematiker för att förstå hur, hur, hur vissa saker är, fullständigt falska och är bara propaganda. Mm. <clears throat> Det är det. Det är liksom bara, man måste dra ut sig lite grann från det här. Eh, det är en religion nu, alltså den vetenskapen som vi, vi tror vi har. Och vi har alltid hört i, i skolor och sånt och i universitet. Det är mycket vi kan, um, vi kan undvika att, att, att tro bara on, on face value. Det, det, är precis som religion. Det, det är precis, alltså vetenskap är, är nu väldigt mycket som religioner. Det är väldigt ironiskt om du tänker på det. Mm. mm. Att vetenskapen var ju den som, det var ju liksom, det var ju det att, eh, nej det var kyrkan, eh, kyrkan var ju dogmatisk och sen kom eh, Copernicus och Kepler och så blev det, ja, Mm. Äntligen så har vi rationell, rationell tanke, vetenskaplig Ja, den vetenskapliga tanke, revolutionen pratar man om. Någonting Vetens sånt där, den rev ja, revolution, vetenskapliga ja. revolutionen. Ja. Och det har vi fast insatt i våra hjärnor. Mm. Mm. Ja. jag skulle säga att eh, folk var betydligt mer eh, skarpa i huvudet eh, förr i tiden. Liksom, att när man levde nära Eh, naturen och liksom sunt, ordspråket sunt eh, bondförnuft eh, det har nog en, en sann förankring där för ja, ju fler som flyttar in till stan och lever sitt liv i så här betongkolosser och så går till sitt jobb och köper maten i butiken desto mer avfjärmad blir man ju från, från hur livet skulle vara ja, på riktigt egentligen då. Att, om man har levt nära naturen som vi är ämnade att göra. Mm. Ja, ja. ja. Så, men, men om man lever i naturen så är man också avfjärnad <laughs> av, ja, det, som händer på toppen där. Så. Ja, nej, det är svårt, det är svårt att vrida klockan tillbaka. Liksom. Men, men jag menar att, ja. att, vi, att få människor förstå liksom hur, hur det funkar idag med den här med, med eh, mediafejkeriet. Va? Och, och, och, och, alla de här eh, fantasierna Eh, kring eh, rymdresor och atomvapen. Det eh, har, har man, har, lyckas man sprida lite klarhet kring det så är väl mycket vunnet får man väl hoppas. Jag vet inte. Mm. Ja. Och, men det, finns, det finns människor till och med inom medien och det, det, det, detta vill jag berätta för att jag upptäckte det idag, eller ja. igår. Det finns, det finns till exempel journalister här i Italien där jag lever. Eh, kvinnliga journalister mest. Som har avsatt sig från eh, till exempel Rai 1. De är den, ja, det är liksom nummer ett eh, tv-kanalen i Italien. Mm. De har avsatt sig och, och skrivit till deras direktörer och sagt jag vill inte vara med på det här. Det här, det här, ni, det här gör inte eh, nyheter. ni, ni håller ju på och ni hittar på nyheter, mm. säger de här kvinnorna. De har inget jobb nu. Men mm. det tog mig alltså tre år eh, före jag fick veta detta. För att det var det en, en, en viss um, kvinna som, som jag kommer ihåg faktiskt. <laughs> Ibland har jag tittat på tv. <laughs> och jag kommer ihåg henne, alltså, men ja, hon såg bra ut hon avsatte sig det och det, det, det lär jag bara idag. Hon avsatte sig 2013. Mm. Och hon avsatte och sa att eh, jag är helt uh, outraged. Hur säger man det på svenska? Ja, utom uh, sig eh, eller arg. Ja, ja över hur, <clears throat> hur, eh, hur vi informerar eh, våra, eh, ja, våra åskådare. Det, det, det är ju, vi bara tar, eller vi faktiskt kre, vi kreerar våra egna, egna nyheter. Och det är ju jättestarkt att säga en, en människa som har jobbat direkt som um, programledare på Rai 1. Ja. Mm. Mm. Men inte ens jag visste om henne, till exempel, den här eh, eh kvinnan. Um, och uh, det har varit liksom, flera människor som... Vad, vad händer med de människorna? Liksom? De, de, de bara blir uh, eh, tillsidosatta. Och uh, ingen snackar om dem längre. Mm. Mm. Ja, det är intressant. Jag, jag tänker på... Uh, jag träffade en, en en eh, kvinna eh, ja, jag, är lite, ja, jag känner henne eh, en del sedan tidigare och hon har ju arbetat som journalist i, i tiotals år. Men ja. nu när vi träffades då, då hade hon sagt upp sig och börjat arbeta som sjukgymnast istället och trivdes väldigt, väldigt bra med det. Hon, men hon vill inte riktigt <laughs> prata mm. om varför hon hade slutat då. Va? Men det är ju mm. intressant att notera liksom att hon hade han har jobbat, hade jobbat i väldigt, väldigt många år som journalist. Men nej, ja. så ja. Nej, vi får väl hoppas och jag menar just eh, medievärlden håller väl på att eh, implodera på något sätt nu. Får man ju hoppas mm. i alla fall. Men eh, för... Eh, det, det ja. är ju en av våra största fiender. Mm. Det är mm. media. Ja. Mm. Eh, vi, vi måste sluta att tro på att medierna är det som vi alltid har trott. Mm. Jag <laughs> ville själv eh, komma ihåg eh, en av mina idéer när jag var yngre att bli journalist eller fotojournalist eller någonting sånt. Jag tyckte det var... Astronaut, astronaut kanske? Det var kul. Nej, astronaut har jag aldrig <laughs> tänkt på. Men, men journalist vill jag bli va? Och ja. ja. det var bra skämt. Då kan jag gå liksom och ja, göra investigations och, och säga ajabaja till dem som i, i, inte, inte gör bra saker i världen. Men det är precis tvärtom. Eh, hela medierna och alla journalister är eh, medhjälpare till, mm. till den stora, ja, vad heter det, The Network som jag kallar det. Mm. Ja, Nötverket blir det på svenska. Nötverket. Nötverket. Ja. Men tyvärr så finns det ingen bra översättning på. Jag, jag tycker om det uttrycket du, du myntar i September Clues. Eller det kan, men just det här Weapons of Mass Deception. Dis, eh. dis, äh, dis, weapons of Mass Distraction. Det hörs nästan ut som Destruction. <laughs> ja, ja, men Deception liksom. Alltså förledelse. Att, att ja. Eh, alltså, det, det, de har, media det, informerar dig inte utan de, de förleder dig. <laughs> Det är, en, mm. det är en weapon of mass destruction, det media. Ja. Och det är så överallt. Det är så också i Sverige och Norge, där jag kommer ifrån, och resten av världen. Mm. Och vi måste klara och, och, och, förstå det först och sen, sen ja, agera. Hur ska vi agera? Det, det, det har jag inget svar på, men i alla fall måste vi vara klara över att det finns ingen ingen truth i, i, i eh, nyheterna. Mm. Nästan, ingen alls. Och det är lite, lite, lite svårt att, att absorbera. Mm. För ja. vanliga, vanliga människor som... när jag säger vanliga människor så har jag väldigt stor respekt för vanliga människor. Vanliga människor har annat att göra kanske. Jag menar, eh, familjen, leva, va? Eh, få, få mat i huset. Men eh, at some stage, någon, på en viss punkt, måste mm. vi göra någonting. Mm. För att vi kan inte låta det här gå framåt hur som helst. Kan... Mm. Det, det, det, är inte bra för våra barn. Det blir en dålig framtid. Mm barn. Mm. Och det händer ju saker i verkligheten. Det, det säger ju liksom att inge, många säger så här, ja, ingenting har, du tror ingenting har hänt liksom. Men det är klart Nej. att det händer saker och ting i verkligheten. Men det kanske ja. inte är någonting som vi får eh, reda på i första hand då liksom. <laughs> Precis, precis. Det händer saker i världen. Men de här journalisterna som avsatte sig, som jag berättade just nu om, de säger, det händer andra saker. vi är aldrig, men vi är aldrig där. Ja. De, de sänder oss, eller de gör oss, de får oss till att säga på nyheterna, på tv-nyheterna, saker som de bestämmer. Det händer andra saker. Det händer att människor blir avsatta från deras jobb. Det händer eh, massa olika hemskheter. Men vi, de, våra direktörer av tv-kanalerna säger att vi ska snacka om annat. Mm. Mm. Ja. Det är det klart det händer saker. Mm. Det, det, är så dumt eh, det här med att människor säger, eh, beskyller oss, oss eh, mig en, och, och, och, och, ni två och, och sådana som oss att säga att nej, ingenting händer i världen. Det är klart saker händer i världen. Mm. Men de verkliga sakerna som händer i världen är, är de kommer nästan aldrig på tv eller på tidningarna. Nej, precis. Och det, det är ju en, också en väldigt stor del av den här manipulationen. Alltså, det handlar ju väldigt mycket om vad man inte pratar om på nyheterna. Mm. Vad man väljer att inte prata om. Precis. Eh, det, och det är ju nästan en större del än det man väljer att prata om. Fast, ja. ja. Mm. Mm. Nej, men eh, det, det var ju om, eh, om, eh, om atombomben då. Han ja, är, ni rädda, är ni rädda för den? Är ni, rädda, är ni två rädda för den Jag är jätterädd. <laughs> Nej, jag är ju inte, jag är inte ett dugg rädd för den längre, men jag är ju lite rädd för hur, hur det står till i världen eftersom ja. Eh, det finns ett sånt här jättestort lur och, och, och jag menar en, en, som atombomberna då, de, det har de ju berättat för oss då att de finns och att de är jättehemska men, det, ja, och, men allting faller ju eh, isär när man tittar närmare på det. Men man kan ju tänka sig att ja, men då är det väl att de har något eh, annat otäckt som de, som de aldrig berättar om. <laughs> liksom, för det, mm. det, gör man ju i så fall. Det är också en sak som gör atombomben väldigt orimlig. Att kommer man på ett sånt fantastiskt eh, vapen, då berättar man ju inte om det. Nej, I så fall, va? Då, håller man, då är det en militärhemlighet naturligtvis. Ja. Ja. Så att, eh, exakt. Det är ja, väldigt bra vapen poäng. Har de, va, vapen har de då. Sen, mm. mm. de, de, de, de, har ju Tomahawks och sådana där missiler och som de kastar ibland på, på stackars människor. Mm. Och de har bomber och clusterbombs kanske och sådana saker. Mm. Och det är också någonting som vi måste... Ja, vi måste få bort från den här världen. Mm. mm. Ja, absolut. Så att, eh, men, eh, som en naturlig så här, eh, <clears throat> jag tänkte vi bygger upp nästa avsnitt så kanske det vore bra att prata om John F. Kennedy tänkte jag. Att han var ju... Mm. Vad det var för person och liksom mordet på honom och ja. Och eh, sen hade han även lite kända tal, dels om frimureri och hemliga sällskap. Och så hade han tal om att vi ska sätta man på månen i slutet av, av, eh, ja, av, eh, av, av det här århundrade eller årtiondet. Och liksom vilken roll hade han i det hela? Så du vet att du har forskat mycket kring Simon och är väldigt unik i dina slutsatser. Så att det skulle jag tycka var... Mm mm. en bra uppföljare till det här avsnittet? Eller vad, vad ja, jag, jag, jag, instämmer verkligen. Och, och, Kennedy är ju en sån där intressant figur för att han ses ju lite som en hjälte av många som har en, mm. Eh, det här konspiratoriska synsättet på världen. Liksom att han var någon som slogs mot de mörka makterna som, som, som gör det här vi pratar om och han fick eh, mm. betala med sitt liv för det. Då, Men det som var så mm. intressant det var ju det att när man väl hade förstått 9-11, hur det verkligen gick till med, med, med hjälp av September Clues och Clues Forum, då går det ganska e-, elegant att låsa upp och förstå Kennedy-mordet också, vad det var som mm. hände mm. där, för där ser man precis samma mönster. Man har en, en händelse och man har konspirationsteorier och, och så vidare, men vi får väl gå in på det i det kommande mm. avsnittet. Då, men det, det ska bli väldigt mm. intressant att prata om det. Ja, det blir väldigt spännande. mm. mm. Ja, får... ja han, han, var ju också min hjälte när jag var yngre. Så det, mm. det är också en sån sak som har varit svår att eh, komma fram till. Att till och med Kennedy. Ja. Till och med Kennedy. Som, jag menar bara kanske fem år sedan så sa jag eller så menade jag att Kennedy var kanske den sista ärliga presidenten i Amerika. Mm. Men eh, det måste jag ha... Det har jag varit tvungen att tänka om. Mm. Och det har, eh, det har jag tänkt om eh, totalt efter ja, de här forskning, forskningarna. Så mm. det blir intressant att snacka om. Jag har <laughs> ganska mycket att säga om det. Ja, det... Men e-, e-, även, om jag har, jag har faktiskt inte Eh, sedan många år och sett på Kennedy men det tog mig faktiskt ja, några månader att se hur mycket hur, hur många konspiras, konspirationsteorier det fanns runt omkring honom. Mm. Och, och, och det, det, det, har ju varit en succé för, mm. för, dem, för nötverket. Mm. Att ja, så precis. många olika, olika konspirationsteorier går runt, runt mm. omkring Kennedy-mordet. Mm. Men eh, till slut så blir det bara, ja, det blir så som vi kan berätta nästa gång. Ja, Kanske. absolut. Ja. Uh, ja, ska vi ta och runda av här då? Så... Det gör vi. Eh, så, ja. så hörs vi nästa gång. Ja, ja tack så mycket. Tack ni som lyssnat. Tack Simon ja. för att du kunde vara med. Ja, tack, tack. tack till er. Tack, tack så mycket. Ja. Mm. Hej, hej. hej. Industry, labor, science, and the military combined their efforts to build the first atomic bomb. But all are within man's power, subject to his command. On man's wisdom, on his firmness in the use of that power, depends now the future of his children and his children's children in the new world of the atomic age. Mm-hmm. are the target of those who would trample the liberties of free men. You are in the crosshairs of the bomb site an enemy is centering on you. You are a citizen of the free world, a citizen of the United States of America. You may live in an industrial city, perhaps in a great port city with its burdened wharves, a farming area with fertile fields and grazing herds, a mining region rich with vital ores and minerals, you are the target. Our president has told us that even against the most powerful defense, an aggressor in possession of an effective number of atomic bombs could cause hideous damage. Today, in the age of hydrogen weapons, evacuation from target areas is our best assurance of survival. But successful evacuation takes time. If there is insufficient warning of attack, no time for organized evacuation according to plan, then you and your family must protect yourselves. Wherever you are, take cover. Whether in a private home, in an apartment, or your place of business, or in a motor vehicle, take cover. Motorists should park cars to the side of the highway. A clear lane must be kept open for emergency vehicles, fire apparatus, ambulances, engineering equipment. Now, let's look at your home. Protect it at all times. Don't permit fire hazards to collect. Unused paper and boxes, oily rags and waste, useless broken household goods. Such inflammable debris is a fire threat at any time. Think of your home as divided into connected spaces attic, bedrooms, living room, and so on. Spaces in which your loved ones live. If you have an attic, this may be where your children play, snug and secure, but helpless, completely dependent upon you for their safety. The bedroom where an ill or handicapped member of your family may be. The living room where the aged or infirm, helpless as children, may look to you for aid. Plan and practice how to assist your family to a prepared shelter without loss of time. Plan and practice the turning off of all household appliances operated by gas or electricity. Simple insurance against some fires and explosions. If there is time, cover windows with blinds or draperies and close all outside doors, but don't lock them. Shut off the draft on coal or wood burning furnaces and stoves. Hot coals or embers thrown about could set fire to your home. Ask your local utility companies for advice, then follow it, and tag the sources so that you can act automatically on the way to the shelter. If you have a basement, that is your best shelter against the outside wall closest to the probable point of detonation. Any high explosive force collapses a structure at its weakest point and may form a natural safe area. It is just common sense to use this area to build a lean-to shelter this type is inexpensive and easy to build. The basement box type shelter is stronger, larger, and more comfortable. Outdoors, you can build an earth-covered shelter which affords the best protection against blast, fire, radiation, and radioactive fallout. Detailed plans for these and other types are clearly described in the FCDA manual, Home Shelters for Family Protection. Your next step is to equip the shelter. Stock it with everyday materials with which you can face an emergency calmly. A battery radio, power may fail, flashlights and spare batteries. First aid kit. A three-day supply of canned and packaged food, bottled water and other liquids. A garden hose and indoor faucet adapter, or buckets of water and a stirrup pump. Water purification tablets. Blankets for your family. If you have this emergency shelf, enemy attack will not catch you unprepared. If attack does come, your practiced plan will pay off. Do not use your phone. It must be reserved for vital emergency messages. Clearly mark the radio dial setting at 640 and 1240 so that you can receive official news and civil defense instructions on the Conrad frequency used in your area. Your life may depend on this. Train to give prompt first aid to the injured in your family, training that can serve you in any time of emergency. Train to fight small fires, know how which may serve you well in any catastrophe. This is the plan to help you and others who need you, a plan to live, to work, and fight as did your forefathers. Now, let's check the plan together step by step. You practice fireproof housekeeping all the time. Check. You have some type of firefighting equipment to fight small fires, and you know how to use it. Check. You have canned and packaged food, canned milk, fruit juices, and water to last your family three days. Check. You know the Conrad radio alert may be the first warning of enemy attack. Prepare to take shelter and obey instructions instantly. Check your battery radio and your auto radio have the Conrad stations clearly marked at 640 and 1240. Check. You have a civil defense first aid disaster kit, and at least one member of your family is trained in first aid. Check. Make sure your utilities are properly tagged for prompt emergency action. Check. Be ready to turn off all gas and electric appliances quickly, where advised by local utilities. Check. Cover windows and close outside doors as you take shelter. Check. If you are directed to take cover while driving, park in the first clear space so as not to block emergency traffic. Check. You have an emergency plan to get to shelter quickly and safely wherever you are. Check. You have taken training courses and read training pamphlets to prepare in advance against enemy attack. Check. You will not touch your telephone after attack. It must be reserved for critical emergency calls. Check. Study and practice your Family Action Civil Defense Plan now. The plan for prompt action in the face of any disaster tornadoes and hurricanes, fires, floods, or enemy attack. You will be prepared. You will know what to do instantly to help ensure the survival of you, your family, your country. Turtle just did, friends, because every one of us must remember to do the same thing. That's what this film is all about duck and cover. This is an official civil defense film produced in cooperation with the Federal Civil Defense Administration and in consultation with the Safety Commission of the National Education Association. Produced by Archer Productions, Incorporated. Hey, Bert, come on out and meet all these nice people, please. We really can't blame you. You see, Bert is a very, very careful fellow. When there's danger, this is the way he keeps from being hurt. Sometimes it even saves his life. That's why these children are practicing to duck and cover just as you do in your school. We all know the atomic bomb is very dangerous. Since it may be used against us, we must get ready for it, just as we are ready for many other dangers that are around us all the time. Fire is a danger. It can burn whole buildings if someone is careless. But we are ready for fires. We have a fine fire department to put out the fire, and you have fire drills in your school so you know what to do. Automobiles can be dangerous, too. They sometimes cause bad accidents, but we are ready. We have safety rules that car drivers and people who are walking must obey. Now, we must be ready for a new danger the atomic bomb. First, you have to know what happens when an atomic bomb explodes. You will know when it comes. We hope it never comes, but we must get ready. It looks something like this. There is a bright flash, brighter than the sun, brighter than anything you've ever seen. If you were not ready and did not know what to do, it could hurt you in different ways. It could knock you down hard or throw you against a tree or a wall. It is such a big explosion, it can smash in buildings and knock signboards over and break windows all over town. But if you duck and cover like Bert, you will be much safer. You know how bad sunburn can feel. The atomic bomb flash could burn you worse than a terrible sunburn, especially where you're not covered. Now, <laughs> you and I don't have shells to crawl into like Bert the turtle, so we have to cover up in our own way. First, you duck, and then you cover and very tightly you cover the back of your neck and your face. Duck and cover underneath a table or desk or anything else close by. In Betty's school, they are talking about the atomic bomb, too. Betty is asking her teacher, how can we tell when the atomic bomb may explode? And her teacher is explaining that there are two kinds of attack, with warning and without any warning. We think that most of the time we will be warned before the bomb explodes, so there will be time for us to get into our homes, schools, or some other safe place. Our civil defense workers and our men in uniform will do everything they can to warn us before enemy planes can bring a bomb near us. You may be in your schoolyard playing when the signal comes. That signal means to stop whatever you are doing and get to the nearest safe place fast. Always remember, the flash of an atomic bomb can come at any time, no matter where you may be. You might be out playing at home when the warning comes. Then be sure to get into the house fast, where your parents have fixed a safe place for you to go. If you are not close to home when you hear the warning, go to the nearest safe cover. Know where you are to go, or ask an older person to help you. You know the places marked with the S sign? There are safe places to go when you hear the alarm. If there is a warning, you will hear it before the bomb explodes. But sometimes, and this is very, very important, sometimes the bomb might explode without any warning. Then the first thing we would know about it would be the flash. And that means duck and cover fast, wherever you are. There's no time to look around or wait. Be like Bert. When there is a flash, Duck and cover, and do it fast. Here are some older boys showing what to do if the flash comes when you are not in the classroom. This is what to do if you should be in a corridor. You duck and cover tight against the wall this way. Remember to keep your face and the back of your neck covered tightly. Try to fall away from windows or doors with glass in them. Then, if the glass breaks and flies through the air, it won't cut you. You might be eating your lunch when the flash comes. Duck and cover under the table. Then, if the explosion makes anything in the room fall down, it can't fall on you. Getting ready means we will all have to be able to take care of ourselves. The bomb might explode when there are no grown-ups near. Paul and Patty know this, and they're always ready to take care of themselves. Here they are on their way to school on a beautiful spring day. But no matter where they go or what they do, they always try to remember what to do if the atom bomb explodes right then. It's a bomb. Duck and cover. Paul and Patty know what to do. Paul covered the back of his head so that he wouldn't be burned, and Patty covered herself with the coat she was carrying. They knew how to duck and cover. They acted right away when the flash came. If they had been at this doorway when the bomb flashed, Paul and Patty would have ducked and covered this way, like this girl. Heavy doorways are a good place to duck and cover. She will be safer, too. Here's Tony going to his Cub Scout meeting. Tony knows the bomb can explode any time of the year, day or night. He is ready for it. Duck and cover. a boy, Tony. That flash means act fast. Tony knows that it helps to get to any kind of cover. This wall was close by, so that's where he ducked and covered. Tony knew what to do. Notice how he keeps from moving or from getting up and running? He stays down until he is sure the danger is over. The man helping Tony is a civil defense worker. His job is to help protect us when there is danger of the atomic bomb. We must obey the civil defense worker. We must know how to duck and cover in the school bus or in any other bus or streetcar. Duck and cover. Don't wait duck away from the windows fast. The glass may break and fly through the air and cut you. Sundays, holidays, vacation time, we must be ready every day, all the time, to do the right thing if the atomic bomb explodes. Duck and cover! This family knows what to do, just as your own family should. They know that even a thin cloth helps protect them. Even a newspaper can save you from a bad burn. But the most important thing of all is to duck and cover yourself, especially where your clothes do not cover you. No matter where we live, in the city or the country, we must be ready all the time for the atomic bomb. Duck and cover! That's the first thing to do duck and cover. The next important thing to do after that is to stay covered until the danger is over. Yes, we must all get ready now so we know how to save ourselves if the atomic bomb ever explodes near us. If you do not know just what to do, ask your teacher when this film is over. Discuss what you could do in different places if a bomb explodes. Older people will help us as they always do, but there might not be any grown-ups around when the bomb explodes. Then, you're on your own. Remember what to do, friends. Now tell me right out loud. What are you supposed to do when you see the flash? Duck and cover. Duck and cover. Duck and cover. sounds, sounds that reveal the presence of radioactive rays. The instrument, a Geiger counter, is converting radioactivity into sounds we can hear. This radioactivity is coming from a small piece of radioactive material inside this plastic cylinder. The small amount of radioactivity coming from the cylinder is harmless. The luminous dial on this watch also gives off radioactive rays, which we hear on the Geiger counter. Even when there's no radioactive material near, the Geiger counter continues to click. This is caused by cosmic radiation that continually bombards us from outer space. But we don't get enough cosmic radiation to harm us. Today, atomic scientists produce radioactivity in large amounts. Radioactivity and radioactive materials have many peacetime uses. But we know, too, that they can be used harmfully, as in atomic bombs. The chance of your being hurt by an atomic bomb is slight. But since there is a chance, you must know how to protect yourself. To protect yourself, you have to know what the bomb does. Besides blast, there's radioactivity and heat. Can we protect ourselves from these? These children are protected, Concrete walls help stop radioactivity. Any wall stops the heat. The heat scorches the house, but does not harm the children. Any solid gives some protection. The thicker it is, the better. We have the national defenses to intercept an enemy, and we all form a team to help each other through emergencies. You are on that team. So is your family, each member of it. And in your community, every doctor, fireman, every policeman and nurse, every lineman and operator, every civil defense worker, in fact, every community employee is ready to help you if you need him. So your community is prepared for emergencies and ready to help other communities. We have state and national headquarters for civil defense. And your city has a civil defense corps. We have a warning system and a system of defense. Yes, we have the equipment and the people for an effective team. But, like any team, it can win only when everyone knows his job and does it well. What is your job? What if a warning siren sounds? What should you do? Look for cover, the nearest cover. Don't try to make it home unless home is the nearest place to go. Don't hesitate. Find cover. Everyone is in on this. Strangers will understand. Finding shelter quickly may save your life. If you can't get into a house, get behind a wall or a steep embankment on the side away from the city. Civil defense teams will go into action immediately. If you're home, you've work to do. Hi, Susie. Everything's fine upstairs. How you doing here? Okay, I guess. That's good. We repeat, cover windows to protect against the possibility of broken glass, heat, and radioactivity. Turn off fires. If you are home and are not assigned to civil defense duties, go to your prepared shelter. Those who are in shopping centers, go to prepared Whoa, shelters fire in the kitchen's out. Now we'll go down the basement. In this practice alert, we are assuming that the attack will come on the waterfront area. See, it's just practice. All this rushing around for nothing. Now, there's just where you're wrong. We need this practice. Now, come on, let's do our job. That's good thinking. We all need practice. Here's a clean, well-prepared shelter in the basement. Ted and Sue have a battery radio, and they have soda ash and stirrup pump fire extinguishers. They have other emergency supplies, too. A flashlight, a well-equipped first aid kit, with plenty of bandages, tape and scissors. A Red Cross first aid book, a few cans of food, a good supply of water, blankets, and an electric lantern in reserve. You know, Susie, this stuff would come in handy on a camping trip. I'd a lot rather be on a camping trip. Say, what would we do if we didn't have a basement? At school, they told us we should be away from windows and behind double walls. You know, like an inside hall. Ted's right. If you live in an apartment house, you can't all go to the basement. Head for a shelter area. If none is marked for you, find cover away from windows and in a hallway if possible. Wait for the all clear. Be calm. If you're on the playground, run for shelter. If you're in the schoolyard, get into the building. Move quickly, but in good order. Inside, go to the shelter area you've been assigned. Take your place on the floor. Here's one good way to protect your eyes and neck in case of a bombing. Wait for the all clear. So far, you've been watching a practice drill. But what if there is a bombing, a bombing that comes without warning? What is your job then? Find cover immediately. Don't look at the flash. Stretch out. In about one minute, the immediate danger is past. Then head for safer cover. Another bomb may fall. Get indoors if you can. Shed your outer garments. They may have radioactive particles on them. If you're home, take shelter and stay down for about one minute. By then, the danger from radioactivity, heat, and blast have passed. Protect your eyes and neck. Let's get things shut up. Sue found shelter under her bed. Dan, let's get the battery set. When the house current is off, that battery radio is essential. Keep tuned in. The airburst of 3.01 p.m. was zeroed on Union Station. Heavy damage extends from about 14th Street North to as far south as the waterfront. You know, we're lucky. That blast was miles Stay undercover unless you have civil defense to... I've just been handed a bulletin. There's been an underwater burst at the waterfront. Water thrown up by the bomb is falling as mist and rain, and it is radioactive. Avoid radioactive mist and what rain. What does he mean by radioactive mist? According to what Dad said, the radioactivity gets into the mist and rain. And if the mist or rain gets on you, it's apt to make you very sick. What would you do about it? I'd scrub thoroughly with a detergent and water. What's a detergent? It's something like Mom uses when she washes dishes and clothes. Don't drink tap water. It may be contaminated. Ted and Sue are waiting for the all clear. I'll see who it is. Hello, who's there? It's your block Gordon, Mr. Carlson. Come on in, Mr. Carlson. Hello, Ted. Hello. Ted, this is Mr. Franklin, our radiological monitor. He's here to check for any radioactivity. I saw your mother down the shopping center. She's fine. Well, there's no damage here. No, it's been very good here. Hello, Sue. Say, have you seen my dad lately? He's down at headquarters, and boy, he's really busy. Yeah? Well, there's no radioactivity here. Say, Mr. Franklin, is that a pen on your coat there? Oh, no, that's a dosimeter. A dosimeter? What's a dosimeter? Well, it measures the amount of uh, radioactivity that I've been exposed to. But this is the meter that I used to check with. Hey, Mr. Carlson, is there anything I can do outside to help? No, Ted, everything is under control. You just stay here till the all-clear signal is given. You've done a good job. Thank you, Mr. Carlson. Bye, Sue. Bye. A good job. That's what everyone must do to be safe. Doing a good job means simply following the rules in an alert or an attack and waiting until all is clear again. In this early and troubled stage of the atomic age, our very lives may depend on always being alert. 无社会。 attacks us with nuclear weapons, danger will come not just from blast or heat or nearby radiation effect, but also from fallout. Fallout which may occur miles and miles away from the blast. You need to know about fallout, what it is, how to detect it, and what to do to protect yourself against it. Everybody needs to know. Yes, this does mean you. Watch and listen. One day, these facts may save your life. What is this fallout, anyhow? Just bits of radioact fall out of the mushroom cloud of the nuclear explosion and settle on the ground. These bits of matter can be dangerous. You're exposed to some radiation every day from cosmic rays or other natural sources of radiation. These exposures are too small to hurt you. But when a wartime nuclear explosion occurs, a serious fallout follows. Thousands of tons of atomized earth building materials, rocks, and gases may be thrown into the air. And the mushroom cloud containing them sometimes moves as high as 100,000 feet, nearly 20 miles up. Some of the radioactive particles spill out near the explosion site. Others may be carried for 10, 50, 100 miles or more. But how will you know if there is fallout? You can't hear, smell, taste, or see the radiation. But you yourself can detect the fallout particles that produce it. The easiest time to do this, without special instruments, is when the fallout is settling through the air. This starts any time from about one half hour to several hours after the explosion, depending on how far away you are and it continues to fall for an hour or longer. Usually, you can see the fallout. So, if there has been an explosion of a nuclear weapon within a few hundred miles of you, you should suspect every unusual concentration of dust in the air of being fallout. After an explosion in daylight, watch any unusual accumulation of dust. At night, put a white or light colored plate outside. Examine it every 15 minutes or so. If dust is accumulated on the plate, treat it as fallout. The particles in that fallout behave like miniature X ray machines, sending out radiation in all directions. If there are many particles, and if you are exposed to them long enough, you will be hurt. Others will be watching for that fallout, of course. Experts will estimate the probable path and speed of approaching fallout and try to keep you posted. But it may come before you hear any details by radio or otherwise. You must take precautions, whether you hear their reports or not. If radio stations are operating, you will hear reports especially on the Conelrad frequencies 640 or 1240 on your AM dial. As soon as it is safe for specially protected crews to get out into the open, these highly trained civil defense radiation detection teams will make a thorough check of radiation levels and characteristics. Those facts will be relayed to you by radio as fast as they come into civil defense headquarters in your area. Information from the radiation monitoring teams will be combined and analyzed by experts manning a central radiation control point. These experts, who know just how fast harmful radiation reduces in force, can predict when it will be safe for people to come out of shelters and resume normal tasks. We have warned that you may have to act before you get any detailed reports. Just what can you do if fallout comes your way? Find the best shelter you can. The more solid substance you can put between yourself and the fallout, the better. But an ordinary frame house with windows closed will give considerable protection. In a house, it's best to get on the floor, away from doors and windows. Or if you can, find a location with additional walls in the center of the building. A basement is even better if the house has one. Large buildings, such as apartment or office buildings, give good protection. The thick, heavy masonry of their walls and floors makes it hard for radiation to get through. Basements, inside rooms, or corridors on the lower floors are safest. The basement of any house or building will become a good improvised shelter if you block the windows with sandbags and place other sandbags on the floor above the shelter area. If you don't have sandbags, thick, solid layers of books, magazines, or newspapers, or even a series of file cabinets standing close to each other can cut the radiation danger. In some parts of the country, there are storm cellars or outside vegetable storage cellars. They may be used as shelters from fallout. If you plan to use such a cellar or your basement or any other shelter, stock it with food and supplies. To equip and supply your shelter area, you need some of the same things you might take on a vacation camping trip. First, sleeping equipment to fit your shelter area, folding cots or sleeping bags and blankets. Then, food and water. There should be at least a two week supply. You'll want plenty of fruit juices and lots of your family's favorite canned foods. The drinking water supply should be rotated often to be sure it's fresh. And don't forget such basic needs as sugar, salt, pepper, and other seasoning that your family ordinarily uses. Now, some equipment. A radio is very important. It should be a battery portable with spare batteries. A transistorized radio is best, as the batteries last longer. Next, you need light in the form of flashlights and a battery operated lantern. Then, a good first aid kit. Now, plates, cups, silverware, a can opener and a bottle opener are important. Add to these things enough closed containers to take care of garbage and human waste. Especially if there will be children in the shelter, include some books and magazines, paper and pencils, maybe one or two small, simple games. The best protection of all is the special shelter built according to specifications of your local civil defense organization. This has an air filter to allow ventilation, but keep dust out. And it has at least three feet of earth over it. It would be a good idea to go right now to your local civil defense office to secure plans for the type of shelter you want, and then to get busy on construction. Plans are simple using standard materials. So maybe you can do the job yourself. But all this special shelter talk won't help very much if you are caught way out on the open road. If that happens, keep driving until you see a building, which may be a house or barn, church or school. Drive as close to the building as you can. Then get yourself and your family out of the car and take cover in the building. If you live on a farm and have sufficient warning, get your animals under cover and give them enough food and water to last several days. And if you can, cover any piles of hay or harvested crops that may be outside. If the explosion has been some miles away, you will have time to fill tubs and other containers with water before fallout arrives. All locations where outside dust does not penetrate will be safe storage points for water. Whatever kind of shelter you find, settle down and make the best of it. If there are others with you, help them by being as calm as you can. And don't be discouraged. You can go out for very brief periods if you are well covered and keep the dust off your skin. Wear heavy boots or shoes, and pants tucked in or tied around the bottom to keep dust out. If any dust gets on you, brush it off promptly. And when you have a chance, wash it off. That dust can burn your skin. But what happens if you do get exposed to a great deal of fallout? Food or water has been contaminated by the dust. Internal damage may occur. When dust has been left on skin, there will be skin burns. When you have been near dust too long, there may be radiation sickness. Exposure can even cause death. If you have had considerable exposure, you will vomit and grow weak. But after a few hours, this sensation will pass, and by the next day, you may have had the last of it. Even if you have been exposed to excessive fallout, you may eat and drink just as you normally would. But don't force yourself. Whether you have had these symptoms or not, if civil defense radio announcements have said that radiation has been high in your section, keep an eye on your condition for the next few days. Watch especially for these developments in the two weeks following exposure. Return of nausea. Sore throat. Bruise spots developing without any known reason. Loss of hair. These conditions, or nosebleed, or diarrhea, should be reported to a doctor or to the nearest first aid station set up under civil defense plans. Unless civil defense teams have warned that your area is still dangerously radioactive, you can get out and work to help yourself and help others. Although fallout can be deadly, your chances of avoiding damage from it are much better if you follow the directions we have given you. During an alert, keep your portable radio tuned to the Conelrad radio frequencies 640, and 1240 on the AM dial for the latest reports and advice. Right now, today, before there is an alert, take time to learn the civil defense five steps to safety. Learn warning signals and what they mean. Learn your community plan for emergency action. Learn protection from radioactive fallout. Learn first aid and home emergency preparedness steps. And learn how to use Connell Rad, 640 or 1240 on the AM dial for official directions.